turabaramukije twongera tubaha ikaze inshuti bakunzi imwe mu bandanya mwumviriza isanganiro tubaha ikaze muri kino kiganiro gira icyo ushikirije ikiganiro mwakura mugaheza mugatanga ibyiyumviro byanyu ku makuru mwumvise hano kuri radiyo isanganiro buhinga bw'ibyuma alphonse kubwimana kuri mikoro ara dezihe bukeye neza tungere tubaha ikaze kugira rero muheze mutwakure murazi amakuru twabashikirije kuva ku munsi wa mbere gushika kuri uyu wa gatanu si make ariko tubibutsa mwamwe uno munsi mwumvise ko imyaka cumi n'umwe irangiye isoko nkuru ya bujumbura ihiye gatokombera hari kuwa mirongo ibiri n'indwi nzero mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu nta gikorwa rero na kimwe kirahakorerwa ahahoze hari iyo soko ibisigarira n'ubu niho bikiri bamwe mu banyagisagara bakabona ko iyo soko yahebwe kandi leta yari yaravuze ko igiye kuyubaka mwumvise kandi ko n'ishyirahamwe orikome gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta inegura kubona isoko nkuru ya bujumbura itarasubira kubakwa mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri wa gatanu umuvugizi w'iryo shyirahamwe akaba asaba ko ababuriye ibidandazwa byabo muri iyo soko boronswa inshumbusho mu yandi makuru naho ibiciro by'ibifungurwa bibandanya kuduga mu masoko atandukanye nko mu gisagara cya bujumbura eh, radiyo ya televiziyo isangano yaciye ku isoko bita kotebu iri muri zone ya ngagara nk'umuceri urimwa mu burundi wahora kuri bitatu n'amajana umunani ku kilo ubu ugugwa ibihumbi bine habaguzi bakidoga ko bya eh, barengeye kubona ibintu biza birazimba badandaza bagasigura nabo ko babironka bizimbye abo bose bagasaba leta rero kugira icyo ikoze kugira ngo ibiciro bize biraguma hasi mu yandi makuru naho kugira ngo ikoreshwa ry'amafaranga ya leta hisungwe hisunzwe nako imigambi ibyo bita buje porogaramu ritunganywe neza uko hoshigwaho indongozi zibona iyo ziriko ziraca bikaba ari byashikirijwe n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi ari mu batanze ibyigwa mu mwiherero w’iminsi ibiri wahuje abagize leta y'u Burundi wasozerewe ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri Jimmy ah, banka akamenyesha ko uwo mugambi mu gihe wotunganywa neza wofasha leta gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi agasaba leta ko yorangura uwo mugambi ifatikanije n'abasanzwe bafashe igihugu muri politiki naho umugambwe FNL ubona ko uburyo bwo gutegura amatora yimirije bushobora kuba buhari kuko gushika ubu ataco leta irana bivuga ko Jacques Bigirimana arongoye uwo mugambwe agafatira ku matora aherutse aho abaterera bamara igihe kirenga imyaka ibiri baterera akabona ko rero n'ubuzima kino gihe buzimvye ubu bitokoroha ko boterera ayo matora n'umukuru w'umugambwe senere nawe akavuga ko gusaba abanyagihugu guterera amatora kuba ari ukubasaba mananiza agaton rwasa urongoye agasigura ko hasanzwe hariho amafaranga agenewe icyo gikorwa mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha mu mwaka ubundi ngo abanyagihugu baraterera biciye noneho no mu makori n'amatagisi bariha mu yandi makuru rero twabashikirije turangiza kugira ngo muce mutwakura muri mu nkino miliyoni zirenga amajana atandatu z'amafaranga y'amarundi nizo zisigaye kugira ngo ikibuga cy’umupira w'amaguru agasaka cy’ingozi cari kigenewe miliyaradi zitatu n'igice kirangire kubakwa bikaba byavuzwe n'umuhanuzi wabura amatari w'intara ya ngozi ajejwe iterambere amenyesha ko ayo mafaranga ziyongera ko kubera ibikorwa byo gusakara ubwugamo bubiri kuri bune kuko bitari byategekanijwe ino sanzopfa ubusa atanga umwizero ku bikorwa byo kubaka icyo kibuga ikiganiro n'igira icyo ushikirije umunywanyi ku murongo alo alo irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu alo amahoro mwakeye neza Eh, ni ego mumeze neza yego ni jamari jamari ni amahoro ni na kavubu mu ruyigi ikirungu ngiye ngo bavuye ku bintu by'iduga ry'ibiciro twebwe kabisa gupanda kw'ibiciro simbona ukuntu byomera kuko turabye ikirimo cya sasi Mm. yani ni kirijishije kabisa urabona abantu bararima ibintu bagashiramo amafumbire n'ibiki ugasanga ntabyo barose ico mm. gituma bica biduga rero hamwe nibyo leta yogabanya amase yani ikagabanya ibiciro mana amase yarapanze araduga maze kuduga rero maze kurako amara kugira ngo mu kirimo uko gifumbire usanga rero ucisha ku ibe ikuze niyo hmm. mana ari ibintu bica bipandara ubwo amazi bopunguza bikagaruka ku ibe y'intoya hama umurimyi muto akaronka icyo ashobora kurima hanyuma hanyuma ibintu bikaca bigenda neza wewe uri kubwira uti abadandaza ntibadugije urumva ni uko babiranguye eh. mm. nuti leta riri kuri iki ukwega cy'umudandaza agenda kurangura ibihe byiza umunyabitsinda mu ruyigi abafungura babaye benshi eh, ariko ugiye kuraba rero hari igihe mpamvu nibaza ko harimo n'abadandaza bishyiramo n'inzigo bananize leta aho ubabesheye ariko eh, eh, mvuga gutambutse gutyo eh. kuko ntibyumvikana ibintu twirimira ngaha bitavuga ngo bivuye hanze ifumbire ari ifumbire ba nyakubahwa baturongoye urabona ko yahora kuri mirongo ibiri n'icyenda hmm. urabona ubu yasimbiye kuri itatu na kimwe yego nayire yaradutse hmm. n'abanyagihugu ntandiko yashizeho iburaro n'uburamuko naho nyine hasi ibiciro bitera biduga muri ibyo bikorwa hmm. uraba bagatera bamanutse kuko natwe niho duhembukira kandi na bujya muri icyo gisata bagisizemwo inkomezi nyinshi yodufasha cyane karako nagomba gusa n'ubungane yego urakoze reho yego nayo ubundi bikiro yuko biraduga hari n'ibyo usanga n'ibyo bizanana n'izo mvo nyine kubera abantu bace bagomba ngo byabakozamo eee eh. yego murakoze abo nabo ntibikike mu kiza yego bari kubireka nyuma nabo nabo nyine bakadufashirizamo kuko ni leta nzeyi mm. tukabandanya turonka utwo duse kugira ngo natwe bato bato dushikirwe byo dufasha narabe ibintu by'ibirimwa byose byo bari birimwa ngaha mu bundi byose abihe amabeye ibiciro ego eh. kuko sinzi yuko ibigori ari byo yoba yaragize ibiharuro by'uburyo byoba bikoresha byonyine mm. nakora ibiharuro by'ibindi byose uburyo bikoreshwa abiha ibiciro mm. kuko abandi bavuze imiceri yonyine ni ukuvuga bw'abanyamakuru n'amamesa eh. ubu amamesa ni bake babaho yoba acubahuka gusoma ikiro cy'amamesa eh. uwitwa ngo arigugoye ntarenze inusu irobo kuko umwuno mwanya turi ko tuhavugana ikiro cy'amamesa kiri guhera ku bihumbi bitandatu kugera ku bihumbi kuko ntoyijana ku ijana ikintu cyose ukoresheje ku kintu uri kurarima niba uhabwe hawe uhava uyibura ariko hogira igikotswe yego alexi w'inyabihanga urakoze ikiganiro n'igira icyo ushikirije turi ku isaha zibiri n'iminota mirongo itatu muri studio za radiyo isanganiro ikiganiro gicushikirije kirabandanya muratwakura kugira ngo mugire icyo mushikirije ku mwumvise hano kuri radiyo isanganiro indwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu cyangwa iyo nyine ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu utanguje itandatu n'imwe izi zirafise WhatsApp, hari ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi batahukanye ibiro byuzuye ibiharage ifu y'ibigori ntibagiye rero n'abaronse igifobye c'amahera kuri eko kaje eh, ewe ndahomvye humura ntacu uraho kuko promosiyo iracabandanya nyarusara arambwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe eh. wibaza ngo ni eh. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe haba gutelefona kwandika mesaje canke kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe eh. ufite nda akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kugira ube special na ekonete gutyo rero rero ukaba washobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka akarufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha urabe ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje canke kuri interinete maze wirongera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafise ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji vya ekonete bikwegereye imana ibigufashemo burunzi igihugu canje ekonete umuhora wanjye niho turi turabandanya n'ikiganiro gira icyo ushikirije alo oh, nizera ko ari ku isanganiro ego washitse n'amahoro ego nitwa gateka nkaba mperereye ku musaga gateka ku musaga ego nabwira ngo icyo ushikirije ku byerekeye ibyo by'ibiciro eh. Eh, urabona ibiciro hajya n'umushikiranganji naho yemeye yashinze igiciro cy'ibigori hmm. ajya n'amakosa yakoze niko nabivuga amakosa yego ni amakosa kuko ugiye muri pouvoir dasha umushikiranganji ntacorosha gushinga igiciro mu bidandazwa uravye uko abantu ibintu biba ko biragugwa cyangwa abantu babirondera eh, ariko ibyo navyo bisaba enquete nyamba yo enquete agize bavuga eh. nk'uwo avuze ari mu sinzi ko avuze ko ari mwaro nuvuga yuko yacagira ankete ku bidandazwa byose yogira ikigwa ku bidandazwa eh, ku bindi bidandazwa byose ariko naho nyine akagira ankete kuri bajya barangura ntabigire kuri bajya barimye gusa kuko twisunze ry'ahangiro uburundi bufite bwo gutera imbere muri bibiri na mirongo ine na bibiri na mirongo itandatu eh. basaba yuko abo bategetsi nyine nabo boja imbere eh. bakarima kuko ubu uturabye amatongo ya leta cyangwa amatongo atarimwa ni uruhombo inzego baje kurima Eh? gateka kumbure uh, aciye agenda atatomoye neza urashobora kugaruka ubundi ku murongo alo alo amahoro ninde tuvugana duzi ijwi alo ferdina uri he ferdina hari abo usanga oh, bakwibye icya kane mhm. ugasanga n'abandi baciwe imyaka itatu gushika kuri itanu nabyo bigongo kirabakorako eh. bivanye n'ibyaha hama n'abandi ugasanga baragabanirijwe rero nibaza ko atari nta nshuro kugira dutera imbere kuko abantu bafungiwe mu buto usanga bagize ibyaha bito bito kandi bashobora gukora imirimo iteza imbere igihugu bitegenza buriya ah, hari mu bihugu byo hanze biteye imbere abantu bagize ibyaha bito bito ntibagisanga bari kwaka ibikorwa bya leta hmm. kandi bitera ugasanga bari biteza imbere igihugu nabo nyine ugasanga bari bariteza imbere kubera nimba gukora kabiri mu nzu ahandi agakora iwiwe hmm. ibyo nibyo bikwiye hama ikindi nacyo ico c'amatora ic'amatora c'amatora tora umuganga w'ipfere wavuze eh. wumva twose turagutuza gutanga amafaranga yagutse kandi anifashishije zimwe ziva hanze eh. oh, nibaza ko ibyo ngira ntabyo bazosubira kuza gutoza amafaranga umunyagihugu eh. amakuru y'ibiciro biduga natwe ibiciro biriko biraduga bivanye n'uburyo oh, benshi usanga babirangurira ruguru ugasanga umufuka igitoro cyabuze bazinze hmm. none kubera iki umudanza buriya ego hari abatisha bakaduza imitwe hmm. amahoro amahoro ni ndorimana shadarake mu rutana igiharo shadarake mu rutana n'amahoro yego duga ku ijambo aciye agenda ariko ngira hari uwundi ku murongo alo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu alo amahoro tuvugana nande na igitega leonce igitega muri komine ego yego tuvuga ku ijambo ariko nimba uri iruhande y'iradiyo wigire kure yayo eh, uyije kure ntikugore ibiciro yego eh. dufate nk'akarorero nk'uwo munsi ego eh, impapuro zariko zigurwa ikiro ibihumbi umunani zigura eh. yuko biva ku mujya murimyi yazirangu yazishoye ahubwo biva ku kuntu umuntu aba yazironse mu isoko zigoye mm. ego amande abashimira amasosiyete ibihe byiza urakoze rishari alo alo mm. amavuta y'amamesa ari ku bihumbi bitandatu cyangwa birenga mm. none boshora nk'ikiro cy'igiharagi mm-hmm. kabigura nk'isabune cyo gituma ndibaza ibiribwa nabyo nyine byaduze kugira umuntu aronke n'isabune y'igihumbi murakoze aho we ni kubyumva eh, urumva ibiciro biduze birakwega n'ibindi eh, ku bijyanye n'ibiciro eh. yewe nk'umwenegihugu ndiko ndabikurikirana nk'ubu naguze ikiro cy'ibigori amafaranga ibihumbi cumi na bitanu uciye eh. nshingirire inguzozigurisha igihumbi n'amajana indwi n'ubu nzoza kumfata ku ngufu ngo nindabishore ndabigurisha igihumbi n'amajana indwi eh. yewe ngonze nzobibika hama ndabike canke ndabigurisha aho nshaka ubu hariho bagenzi banjye nanjye numva bavuga ngira ifunguro ngo amajana atanu ngo igihumbi ngo igihumbi n'angana rero nk'ubu byari nagiye kuri katedara aho badandariza imbuto nyakubahwa bamenyesha amakuru eh. naguze agashashi k'ibitunguru ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu yego ako gashashi k'ibitunguru nzokagurira umwavu w'ibihumbi ijana kugira ngo akabibe hmm. ngenda agateragiza ku mwavu w'ibihumbi amajana abiri abakozi babikora ndabahembe yanjye nk'amajana abiri bimaze kubihumba amajana umunani na mirongo itanu hmm. ucumbarangiye ifunguro ruzosoma ukigura amahera mirongo itanu cyangwa uzokigura amahera uzoba usanzwe kiriko hmm. kiragura yego rero nk'uko bisanzwe ibiciro bibyuzwa n'uko ibintu biba bimeze ikindi nacyo abantu nabo bavuga ngo rero none bagomba leta yaba ariyo idoza kurima hanyuma ibagaburire ibahe ibintu ku giciro gitoya umuntu mu gihe yabirimye byamugoye azobigurisha igiciro yiyumvira kuko nasabarimwe bagomba mu gukora igikorwa nyakubahwa n'umunyarwanda hmm. ariko arafise ahatorenza yafatira arafise ahatorenza jewe nk'ubu umufuko wanjye ariko bandugirije ko amahera sinayo ariteganya ko wamumenyesha amakuru hmm. none je ikiro cy'ibitunguru ukavuga ati ndugize k'amajana atanu cyangwa ikiro cy'ibigori kubera iki batoyashyiraho urakoze claude utwakuye uri mu gihosha undi ku murongo alo ego ndi yohani kumubone muri zone uterere ego jean ego nduga ku ijambo twasha dushikirize ku abo ba bene data baguma telefona ku by'ibiciro eee eh. rero iby'ibifungurwa byaranse byaranse ego icyo ntabwo wabashikirize kuri cyo cyane eh. kuri ibi bintu bijyanye n'ibiciro by'isukari eh. na kamara amazi aho ikiro kigeze ku mafaranga ibihumbi icumi kwezi ibihumbi icumi kandi igugwe bitatu n'amajana atatu ibihumbi icumi eh. yego kubera iki aba badandaza bayihaye ari ukungene bayibaha eh. bagaca bafena bamaze kuyishikana bagaca batanga umufuka umwe bagaca bakira ibintu by'akajagari mm. bagakubita ku mirongo abantu azumva ati nimutahe muzogaruke ejo mm. cyane ngo ubusashe buraheze mm. ugarutse nta sukari usubira kubona hanyuma iyi kugwa ibihumbi icumi kivahe hanyuma mu nyuma bagaca bayigurisha ibihumbi icumi yego niyo mbere ni ukwiheba twayihebye bamwe kwera eh. yego ni ukuvuga ari ingorane y'ibiciro nibarabe aba bategetsi bariko baradurongora haba ku nzego z'amakaritsiye mm. abashefu de zone ba musitanteri mm. harimo abantu bariko barakora nabi kweri bateye ko barabikurikirana isukari turabataka ishabu n'ukuri